Na kwa hakika inna lilmuttaqina mafaza, kawale wale wenye kumcha Allah ni wenye kufaulu. Wahusia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia unaowahusu wale waliotangulia al na hivyo hivyo wale waliopo wakati huu na watakaokuja baadaye, kwani hakika hakuna kufaulu isipokuwa ni kupanda jahazi hili la takwa la ucha Mungu. Ndugu zangu, dunia inaendelea kuwa na maendeleo kwa zama zetu tulikuwa nazo, kama vile ambavyo imepitia katika maendeleo ya aina mbalimbali katika zama zilizotangulia. Katika zama zetu hizi, kitu kikubwa kilichopo ni dunia hii hufanywa kama kijiji. Mtu aliyekuwa mbali na aliyekuwa karibu wakati mwingine wanalingana. Utaratibu unaofanya na jamii ya mbali kabisa unaonekana na unawezekana kuigwa na jamii nyingine. Jamii za kikafiri zimechanganyika na kuungana na jamii za Kiislamu kutokana na urahisi wa kupitia katika mitandao ya kijamii tuliyokuwa nayo, dunia ambayo imekuwa ni dunia ya utandawazi, hali inayopelekea kwamba watu wengi kuiga tamaduni za jamii zingine, ambao wanaonekana wako juu kimaendeleo, wanaweza kwa namna moja ama nyingine wakaathirika na baadhi ya tamaduni na ada za wale ambao waliokuwa chini kimaendeleo, na hivyo hivyo waliokuwa chini kimaendeleo wao ndio usiseme kabisa kwamba wao wanaiga moja kwa moja yale yote yanayoonekana kutoka kwa wale wanaonekana kwamba wao wako juu kimaendeleo. Jambo hili limeathiri kwa namna moja ama nyingine katika jamii mbalimbali za Kiislamu duniani. Katika hayo ni swala zima la kuzuka watu ikiitwa manabii, wakijitangaza wao ni manabii. Manabii hao wanalingania katika ule unabii wao, wanawaita watu katika njia ya dalal wa tughyan. Si hivyo tu bali vile vile wanawadhulumu watu wayakuluna amwala nasa amwala nas bidhulmin, wanakula mali za watu kwa dhulma. Hayo yameshuhudiliwa katika nchi za mbali kabisa na nchi za jirani, lakini si hivyo tu, bali mambo hayo vile vile yamepiga hodi katika nchi zetu. Nyuma huko karne hayakushuhudiwa hayo, yalikuwa yakisikika kwa mbali, lakini sasa yako milangoni kwetu ya pili limepelekea katika umma huu umma wa Kiislamu kuzuka watu nao vile vile wakaiga na kukopi baadhi ya mambo ya hawa manabii, na wao wakawa wanaanzisha vilinge. Hawafikiri kusema kwamba wao ni manabii, kwa sababu yaarifuna, wanajua uharamu wake na ubaya wake. Inafikia kwamba wao kujiitwa ushekhe na ushehe ule ambao wa ukuhani. hakika Hakikatuhum humul kuhan, wao ni makuhani. Lakini ukijitangaza kwamba wao ni waganga na wachawi, itakuwa nani atakayesogelea? Isipokuwa wanavia na vazi la ushekhe, na kwamba wao wanasomea watu dua, na wao wanatoa mapepo, na wao vile vile wanatoa maji, wanatoa maji eh, yaliyosomwa ruqya eh, ambao kule kuna maji ya upako, huku kuna maji yanayosemwa ruqya, ambayo maji hayo huuzwa kwa bei mbalimbali. Wale wa mwanzo watauziwa kwa shilingi elfu mbili wale ambao wanaonekana sasa hawa wanataka ile ile iliyonenepa kabisa watauziwa basi hao kwa shilingi elfu kumi au zaidi hapo. Hii ni taathira ambayo imeuathiri umma huu katika nchi yetu hii, umma wa Kiislamu. Haya mambo katika miji yetu. Watu wazima waliokuwa na umri mkubwa hayakuwepo haya kwa wazee waliotangulia, kwa mashekhe waliotangulia, pamoja na nuksani zao zote, lakini haya mambo hayakuwepo kwamba watu mashehe wakaanzisha vilinge wakaanzisha maduka kwamba wao ni watu wa kuwasomea wengine dua kila weekend au kila katikati ya wiki, kwamba wao wanasoma dua. Si hivyo tu, wengine wakajipajika majina kwamba wao ni masharifu, kwamba ni masharifu, maana yake kwamba dua zao ni dua mustajaba. Ikiomba hiyo moja kwa moja dua hiyo inakaliwa Cha kusikitisha ni kwamba watu wengi mno wameingia katika mkumbo huo wa khasatan annisaa, wanawake wameingia katika mkumbo huo kwenda kutapeliwa na kuliwa mali zao, na ukiwazuia wanakuwa ni wakali mno, lakini hakadha shaitan zayyana lahu, hivyo ndivyo ambavyo sheitani alivyowapambia. Ndugu zangu, Uislamu kama Uislamu umeweka utaratibu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul fi hadithi Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, addu'a huwa alibada. Kwamba anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahamuni ya kwamba dua ni ibada kwa mtu akakaa akamuomba Mola wake Allah tabaraka wa taala kwa yale matatizo aliyokuwa nayo yeye kama yeye, basi hili huyu bwana anafanya ibada, alipwe na apewe kile ambacho anachokiomba, ama asipewe kile anachokiomba, lakini tayari muombaji ameshafanya ibada, ameshafanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kiasi kwamba kujidhihirisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni muhitaji anahitajia na yeye ni fakirun ana uwezo wote baada ya Mola wake subhanahu wa ta'ala ima amuondolee yale matatizo aliyokuwa nayo au ampe manufaa anaona kwamba haya ni manufaa ya kumsaidia katika dunia yake na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni hivi basi jambo hili si vyema wala si vizuri kwenda kuwakabidhi watu wengine katika sala masala mazima ya dua kwamba kila mmoja awala na achukue hatua yeye kumwomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala Mola wenu huyu aliyekuwa msikivu na wala hayuko mbali nanyi na yeye vile vile anaajibu yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Amesema Mola wenu mtukufu, niombeni nitakujibuni. Haya ni maneno ya Mola wenu wa Allah tabaraka wa taala, anawataka waja wake wamuombe na yeye atawajibu juu ya yale maombi yao wanayopeleka kwa Allah subhanahu wa taala. Sasa iweje waumini, iweje Waislamu wakawa wanapigana vikumbo kwa makuhani na wachawi, watu ambao hawajulikani ibada zao, watu ambao ni uswatu mujrimun fusaku. Iweje mnakwenda katika watu hawa, aliyakuwa Mola wenu Allah tabaraka wa taala anakwambieni ya kwamba niombeni, nitakujibuni. Mnataka kitu gani? Je, mnataka maelekezo kutoka kwa Mola wenu Allah tabaraka wa taala, au mtaendelea kupigana vikumbo kwa hawa makuhani na wachawi na watu wa mazingaombwe kwa hakika ndugu zangu turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe yeye qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. kwa hakika wale ambao wanaofanya kibri katika kumwomba Allah au katika kumwabudia Allah tabaraka wa taala basi hao wataingia katika moto wa jahannam, hali ya kuwa ni madhalili kabisa. Kama mtu akakataa kumwelekea Mola wake Allah tabaraka wa taala, akaamua yeye na familia yake na watu wake waende kwa makuhani, makuhani hao kwa ajili ya kwenda kuwaombea kwa yale wanayoyahitajia au kuwaondolea yale yaliyokuwa na madhara kwa wao, wakamwacha Allah tabaraka wa taala, anaambia niombeni, nitakujibuni, basi hao wataingizwa katika moto wa jahannam, hali ya kuwa ni madhalili kabisa ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sehemu nyingine ndani ya Qur'ani wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani huyu ni Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala anasema pindi ewe Muhammad watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi basi waambie kwa mimi niko karibu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na hivyo hivyo ujibu da'wata da'i idha daani, najibu maombi ya muombaji pindi atakapoomba. Muombe Mola wako Allah tabaraka wa taala atakujibu. Achana na kuelekea kwa makuhani hao, unaelekea unakhalifu sheria ya Allah subhanahu wa taala, unakhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini si hivyo tu, bali unakwenda kutapeliwa mnahangaika asubuhi na jioni kutafuta pesa kutafuta maisha kama takulun lakini mwisho mnaenda kuzitoa katika hali ya urahisi kabisa kama kuna haja hiyo kwa nini msingie katika milango ya kutoa sadaka muombeni Mola wenu hakika Mola wenu ni mwenye kujibu Mola wenu yuko karibu kabisa na yeye anataka watu waombe na si wengine bali ni sisi kwa yale matatizo yetu ama kwa yale ambayo tunayatarajia basi mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kujitenga na makuhani na hawa wachawi ambao wamejibandika ushekhe, bali si ushekhe, ni ushehena. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند شيخين anasema yustajabu li ahadikum ma lam yajal fahamuni ya kwamba mmoja wenu atajibiwa dua yake kipindi ambacho hajafanya haraka apomuomba mola wake basi mola wake ni mwenye kumjibu kipindi ambacho hajafanya haraka wayaqulu da'awtu rabbi falam yujib li kufanya haraka ni kule mtu akasema ah mimi nimeomba Allah nimeomba Allah lakini hajanijibu hajanipa kwamba hii ni moja ya vitu ambavyo vya kuzuiwa kujibiwa dua. Omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotanguliza ile kumwomba dua Allah. Kwanza wewe ushatekeleza ibada, ushafanya taa, ushapata thawabu ya kufanya taa kabla lile lako ambalo lilokusudia kupata au kuondolewa jambo hilo. Muombeeni Mola wenu, na wala vile vile msiwe na haraka katika hayo, lakini fahamuni kwamba Mola wenu yuko karibu na nyinyi anatusimulia Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu, anasema ya kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yukthiru duaa allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, hakika bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha sana sana na zaidi ya sana kumuomba Allah rabbana atina fid dunya hasana ewe mola wetu allahumma atina fid dunya hasana ewe mola wetu mtukufu tupe sisi katika dunia hii yale yaliyokuwa mazuri wa fil akhirati hasana na hivyo hivyo tupe yale akhira yaliyo mazuri ya akhira waqina adhaban nar na utukinge na adhabu ya moto huyu ni nani huyu ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni imamu al-anbiyai wal mursalin, kiongozi wa manabii na mitume, na yeye ndiyo sayyidul khalq, ndiyo bwana wa viumbe. Mtume ambaye mnajua sifa zake nyingi sana, lakini licha ya nafasi aliyokuwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bado alisimama kumwomba mola wake Allah tabaraka wa taala. Sikuomba tu, bali alikithirisha duaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kuonesha kwamba mja kama mja ni mhitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunahitajia kwa Allah, basi tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba na fursa hii tusiiuze kwa hawa watu hawa majambazi, akutau tariki, majambazi hawa tusiwauzie nafasi hii ya kumwelekea Mola wetu na kumwomba. Almuhimu kwamba tuchukue fursa na kumwiga mtume sala sallama na kwenda kwa mwenendo wa wema waliotangulia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه